ก็ขอโอกาสคณะสงฆ์แล้วก็เจริญในธรรมญาติธรรมทุกคนเนาะ今早问啊，可能师傅的集会开始，还有说大家好。แล้วก็ได้ทำวัดนะในบรรยากาศที่อากาศเย็นสบายๆเนี่ยนะก็ มีความสุขมีความสดชื่นนะ 上早课啊，风景天气也比较好，很爽。嗯。พระพุทธเจ้านะถ้าเราลองระลึกถึงประมาณ2,600ปีกว่ากว่านะ ก็เวลาประมาณแบบนี้นะท่านนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นโพนะ佛佛佛陀的那个时代，差不啊两千六百年以前。 差不多这个时间啊、那个佛陀他在菩啊菩提树下面啊，就是练习修行。嗯，ผมเพ่งเพียรตลอดทั้งคืนเนาะจนเวลาใกล้จะสว่างนี่แหละค่อยเอ่อเข้าใจธรรมะเป็นพระพุทธเจ้าอ่า修了差不多整个晚上啊，一直做。 然后快要就是早晨就开悟了，悟到了，嗯，成为佛。เวลาแบบนี้แหละพระพุทธเจ้าบอกเป็นเวลาที่เรียกว่าเหมาะแก่การบรรลุธรรมที่สุดนะก佛陀说啊这这一段的时间是对啊开悟最合适的พระอานนท์นะ ก็บรรลุธรรมในเวลาแบบนี้แหละใกล้ๆเช้าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุธรรมได้แต่เวลานี้เท่านั้นนะเวลาไหนก็บรรลุธรรมได้นะ但是也不是只这这个时间这个时间可以开悟哈什么时间都可以คือเวลาไหนที่ทำให้เราเข้าใจธรรมะ คือเวลาที่เรามีสตินะจนสติมันรวมมันเต็มเนาะมันก็ทำให้ความรู้ความเข้าใจมันแตกฉาน其实开悟的开悟的时间就是当我们觉性啊满足觉性够满然后有智慧就可以开悟ตรงนั้นเราเราทำอะไรกับมันไม่ได้ เราไม่สามารถเลือกได้ 其实我我们不可以选择，不可以控制的，它它是按因缘。但事情，我们可以做是什么呢？就可以来做音，中医。中医。中医。中医。中医。中医。中医。中医。中医。中医。中医。中医。中医。中医。中医。中医。中医。 การสร้างสตินะจะทำให้เรามีศีล当我们啊培养觉性，我们就会有戒。มีศีลนะไม่ใช่การกล่าวคำขอศีลนนะแต่มีศีลคือกายวาจาใจนะเป็นปกติ当我们有戒呢，其实不是啊问师傅们我要受戒，其实有戒就是我们身体 身啊身体和心语言啊有觉性ใจอาจจะมีความโลภความโกรธความโลงขึ้นมามีสติรู้ทันกายวาจากายวาจาไม่ทำตามความคิดอารมณ์แบบนั้นไม่รับมีศีล心呢可能升起了贪贪嗔痴但是我们可以及时知道然后身体和语言没有跟着那个心啊 好，没有跟那个心想做了什么，那就是我们有决心有戒。นะศีลนะเบื้องต้นนี่ก็สำคัญมากถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ทบผิดศีลเนาะ基础呢戒也很重要当我们有决心我们就不会放戒หรือเรามีสตินะไปในกายนะโดยการตามรู้กาย อยู่เป็นประจำเนาะมันก็จะทำให้เรามีสมาธิ เพราะว่ามันตั้งใจทำสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องสมาธิก็เกิดขึ้น或者如果我们有决心观身体啊我们一直有那个决心那就叫我们有定啊定就是我们我们有啊刻意的就是有意识 意识的认真观一个东西。สมาธิไม่ใช่ว่าสงบนิ่งไม่คิดอะไรแต่สมาธิคือจิตมันตั้งใจมั่นในการที่จะทำอะไรในการที่จะรู้อะไร定呢不是啊宁静不是啊呆呆的定就是有安住心要观一个 东西，或者要要知道，要关着知道啊，我正在做了什么。ถ้าเรามีความตั้งใจเนาะเราก็จะมีความเพียรมีความขยันมีความมุ่งมั่นเนี่ยมันก็จะเกิดความสำเร็จได้ง่าย如果我们有意识，我们有认真的心，那我们就会有精进，然后就可以很啊容易得到或者成功。เหมือนพวกเราหลายคนเนี่ยตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรม ที่คอร์สนี้นะมาจากบึงจีนบ้างมาจากภาคใต้ภาคเหนือบ้างพอเรามีความตั้งใจเราก็มาได้好像我们中国朋友也也认真也有意识来到这里啊参加禅修，当我们有意识，你们就可以来得到了，就可以成功了。他没าไม่ตั้งใจนอยู่ใกล้ๆนี่ก็ไม่มา如果没有意识的话，没有 是心想来，虽然是离啊道道场很近，也不想来。เนี่ยความตั้งใจมั่นเนี่ยมันนำมาซึ่งความเพียรนะความเพียรคือความขยันความอดทนนะ我们有认真的心，就带来了可以精进，可以精进，所以有忍耐，为了用功。 แล้วก็ขยันในการรู้ตัวในการขยันในการละกิเลส然后我们应该什么精进呢？就精进啊，觉知自己，精进啊，减少烦恼习气。ขยันในการสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีจจิิ精进啊，修福报，就做多的福报，好事情。 พระพุทธเจ้านะสอนให้เราสันโดษในในวัตถุสิ่งของไม่ให้โลภมากไม่ให้สะสมอะไรมาก แต่ท่านสอนให้เราอย่าสันโดษในธรรม ก็คือคุณธรรมใดที่ยังจะเดินไม่เต็มที่ก็จะเดินให้มันเต็มที่ขึ้นไปเรื่อยๆ佛陀呢，他教我们啊，我们要知足，就不要有贪，不要有很多东西啊。 但是呢，佛陀啊、呃、没有教我们对法要知足，就是要更多更多的积累那个修福报、修法。เนี่ยก็เหมือนพวกเราเลยนะเออเรายังไม่ทำที่สุดแห่งกองทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้ก็คือยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่ถึงพระนิพพานเราก็เลยต้องมาทำความเพียรต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่แหละ好像我们一样我们还没有啊 当阿罗汉还没有得到涅槃，所以呢，我们还是要来精进用功学习。六级，安尼咧，叫人。 <laughs> เพราะว่าอะไร เพราะว่าโดยวัยก็ดี โดยสุขภาพก็ดี หรือความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ดีเนี่ย เราไม่สามารถรู้ได้因为什么呢？啊，我们不知道我们什么时候啊去世死啊，我们不知道虽然年纪多少或者啊来。 วัยสุขภาพร่างกายหรือความตายนะไม่รู้จะเกิดกับเราเมื่อไหร่หรือเองถ้าเรายังไม่มีทำอย่างมั่นคงในใจ ถ้าตายไปจะไปที่ไหนก็ไม่รู้我们也不知道，我们心如果还还不可以靠法，那如果死了以后， 就可以到哪里去呢？嗯，在เกิดอยู่ในนรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะทำไงเนาะ如果啊去了地狱啊再出生当了动物呢怎么办呢？嗯，ไปเกิดเป็นมนุษย์แต่ไปอยู่ในสงครามกลางเมืองเนี่ยชีวิตจะทุกข์ขนาดไหน如果我们出生当了人但是还是去那个有这什么？那个 有战争的国家，那太苦了。แต่ก็จริงนะแม้แต่เกิดดีเกิดสุขสบายเนาะแต่มันก็ยังต้องมีความทุกข์เนาะเพราะว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพาดจากคนรักจากของรักเป็นธรรมดา但是其实呢我们如果在出生了当了苦啊当当了人虽然是比较好啊比较幸福 但是还是有苦，因为我们还要老，还要病，还要死，还要离开我们爱我们喜欢的人、喜欢的东西。เนี่ยเราก็บางครั้งที่มันขี้เกียจบางครั้งที่มันแบบเออระเหยลอยชายไปกับโลกนะก็ให้คิดแบบนี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดความเพียรเกิดความขยัน有有的时候我们可能

开始的时候，我们要啊，就是静静的培养觉性，就好像我们是一个小树，要好好的照顾。呃，สร้างสติโดยการเนี้ยเราเอากายเอากายเป็นตัวสร้างนะสร้างให้มันเกิดสติหรือว่าเรียกว่าปลุกสติในตัวของเราขึ้นก็ได้嗯培养觉性就是用这个身体当工具。

อดีตจะเป็นอย่างไรช่างหัวมัน อนาคตจะเกิดอะไรช่างหัวมัน เอาแค่ปัจจุบันขณะที่เรากำลังทำเนี่ย以前的事情就算了吧，那个将来的事情就还没到，就还是啊不想它，然后我们就只是活在当下。จะหลงเป็นนานเท่าไรหรือจะรู้มากเท่าไรก็เป็นอดีตนะเอาแค่ว่าตอนนี้รู้ตัวไหมตอนนี้รู้ตัวไหม 如果我们走神了，不管是多久，也是已经是过去了。我们能不能只是回来当下？啊，当下能不能知道？嗯哼哼，但没得去想，但话，呃，我们知道自己吗？没得呢。这要来问人，但人看的是我们，我们看自己。但是也不是一直想啊，我知道吗？我知道吗？不是，现在是。 啊，智者只是啊问问我们而已，但是要观的人就是我，你自己观自己。เนี่ยนะก็ให้รู้สึกนะเป็นทีละขณะเป็นทีละครั้งรู้เสร็จก็จบรู้เสร็จก็จบไม่ได้ให้มันเป็นภาระไม่ต้องไปคอยรักษาสตินะแต่รู้แล้วก็จบแล้วก็รู้ใหม่แล้วก็จบเลย我们只是一刹那一刹那的知道 啊，我们不要就想保持那个那个觉知啊，只是知道，然后就好了，知道就好了。พอใจในการฝึกกรรมฐาน，พอใจในการรู้สึกตัว，มันจะง่ายมันจะสบาย。当我们有有心啊，就比较喜欢修行，喜欢觉知，那就很很放松了，很。 很แต่ถ้ามันฝืนเกินไปมันเบื่อนี่ก็ ก็มันก็ยากเหมือนกันนะมันทำด้วยแบบไม่ค่อยเต็มใจนะต้องทำแบบเต็มใจนะ如果有厌烦心就很无聊啊那那就比较难要比较有要有心的做一下就容易แต่ธรรมะมันก็แสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นนะ สังเกตไหมบางวันมันก็ขยัน บางวันมันก็ชอบ แต่บางวันมันก็ทำไมมันเหนื่อยเพียๆขี้เกียจนะมันก็มีนะ但是法呢它会呃表现给我们看到无常有有的有的时候有的一天我们可能觉得呃很开心的修行用功但是有的时候有有哪一天也可能

ไอ้ที่ไม่ดีไม่อยากได้ เอ๊ะอะไรนะ但是我们呢，一直就就就是一般我们想得到好的，不好的不好的就不想得到。บางทีถ้ามันเกิดอาการแบบนั้น เช่นมันรู้สึกทำไมปฏิบัติแล้ว มันงงงงมันเบอร์เบอร์มันไม่ค่อยตื่น ไม่ค่อยหยันแต่ถ้าเรายอมรับเลยว่าอ๋อช่วงนี้จิตใจเป็นแบบนี้ อาการกายแบบนี้ ยอมรับมันก่อนนะ

啊接受这个状况啊，他就是这样，然后呢，他就会慢慢的好。แต่ถ้าเราแบบเอ๊ะทำไม แต่ก่อนเคยทำได้ดีกว่านี้ทำไมตอนนี้มันทำไม่ดีเลยทำไมสภาวะมันหายไปไหนหมดเนี่ยถ้ามีแต่ทำไมทำไมเนี่ยมันจะเกิดความไม่พอใจในสภาวะนั้น如果我们一直对他反对就想为什么 啊，为什么以前比这个好？为什么这样的状况升级？那它不会变好的。也真，怕我们没听，话，心，因为有贪，贪，贪，就是啥？贪，就是，不想，有，像，以前，一样，的，好，的，东西，。那，时，我们，一直，怀疑，有，那个，词，为什么？其实，我们，不能，看到，深深，的心，他有贪。 那个想想得到好的心，那就是贪。嗯เรายังเห็นตัณหาที่มันรู้สึก มันไม่พอใจอารมณ์เนี่ยมันอยากจะเอามันออกไป อยากจำกัดมันออกมา我们要先靠先看到那个贪，先看到那个我们心对那个状况不满意，要离开它。เนี่ยตัณหาเนี่ยแหละคือเหตุคือรากเหง้าทำให้เกิดเป็นความทุกข์ 问题就是这里，就是苦的原因。แต่ถ้าเราแต่ถ้าเรายอมรับความจริง ที่มันเกิดตอนนี้นะอ่ะตอนนี้เป็นแบบไหนอ่ะยอมรับมันอ我们应该只是啊接受当下的状况，现在是怎么样的状况呢？就接受吧。ถ้ายอมรับมันนะตอนนี้ก็อ้ามันไม่จะเป็นอะไรช่างหัวมันอ่ะตอนนี้อ่ะฝึกใหม่ เริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยนะ当我们接受了他就他他就呃啊他就升起怎么样的状况就没关系吧我们只是回来开始知道开始知道ถ้าจะว่าง่ายๆก็คืออย่าไปเปรียบเทียบกับอดีตอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยนะ 我们不要对比，就是当下和以前。嗯，ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ไปเปรียบเทียบกับอะไรนะจริงปัจจุบันก็คือปัจจุบัน当下就是当下我们不要对比哪哪哪里就不要对比以前或者什么嗯，那。เราทำแค่ปัจจุบันของเราให้ดีเนี่ยแค่นี้พอ我们只是尽力当啊在当下最好的那就够了 เนี่ย ถ้าเรามีสติบ่อยๆเนาะในการเห็นกายนะมันก็จะมีสติในการเห็นจิตใจนะ เห็นอารมณ์ เห็นความคิด เห็นการปรุงแต่งอะไรต่างๆของมันเอง当我们不断的呃在身体培养觉性，那他就会嗯嗯就会啊、有觉性的看到心，看到我们的念头。 รู้ทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นรู้ทันความสุขที่เกิดขึ้น แต่ไม่เข้าไปจมในความสุขในความทุกข์นะ我们要及时看到升啊，在我们心上升起的苦啊，升起的乐，但是没有啊跟着它在一起，没有进进去里面啊，只是看到。เห็นจิตมันสุขเห็นจิตมันทุกข์เป็นผู้เห็นนะ 啊、呃，看到辛苦，看到辛乐，就是当旁观者。แม้แต่เห็นมันคิดเนี่ยเห็นความคิดเห็นอารมณ์ต่างๆเอ๊ะมันเป็นของมันเองนะไม่ใช่ว่าเราเป็นมันมันเป็นของมันเอง或者看到念头看到我们的想法也是看到啊它是自己想的它它是自己来เนี่ยเราเห็นแบบเนี้ยอ๋อนี่แหละ อันนี้จัง ทุกครั้งอนัตตาใช่ไหม我们就可以看到哦就是这样就是无常苦啊อบนนี้จังอนัตตา无常啊苦无我ใช่ไหม是吗แต่ถ้าเราปฏิบัตินะแบบเอาอัตตาคือแบบประมาณว่า เราต้องมีแต่ความสุขนานๆหรือว่าตลอดไปเนี่ยมันเป็น มันตรงข้ามกับไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยคร 如果我们修是为了一直得到乐，一直啊得到好的状况，那就对那个三反应相反，就就是不同的，嗯。因为那就是有更更多增加那个我们，那就那就相反，我们要修无我。 อยากให้จิตมันมีแต่ความสุขเนี่ยแต่จริงพระเจ้าสอนว่ากายใจเนี่ยมันเป็นทุกข์我们想啊，一直要心快乐，但是其实佛陀教我们心是苦。嗯，แล้วก็อยากให้มันคงที่ อยากให้มันอยู่ตลอดเวลาบังคับให้มันไม่ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงข้าม我们想那个好的心或者那个乐永远 ผู้กายเียเนี่ยถ้าเราวางใจแบบนี้นะ การปฏิบัติมันก็มันก็ผิดนะมันก็ไม่ได้ผล如果我们有那样的观点那个想法的话那我们的修行可能不成不可以成功就就错了แต่เอาข้จริงนะ นักปฏิบัติก็ทุกคนก็จะคิดแบบนี้เป็นแบบนี้ กันทั้งนั้นแหละแต่มันเหมือนเป็นช่วงที่ เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเรียนรู้แล้วเห็นว่าโอ้ถ้าทำแบบนี้มันไม่ได้ แล้วมันเป็นทุกข์มันก็จะค่อยๆวางค่อยๆไป但是其实呢差不多全部的修行者都是有那样的想法但是啊、只是啊，他是来只是让我们学习那样的状况，让我们接受哦，他他不会 永远是这样啊，让我们啊学习。ไม่มีใครไม่เคยทำผิด没有谁啊没有做错没有做错ไม่มีใครแบบทำถูกตลอดเวลาหรอกนะ没有谁一直做的对ทำผิดไปนะเปลี่ยนขึ้นมาหลวงพ่อเขียนบอก

อย่าไปกังวลอย่าไปกังวลว่ากลัวมันจะผิดอันนี้คือกังวลในอนาคตนะ不要担心不要担不要害怕哦我怕我做错啊那个是啊将来的怕怕到将来啊去แล้วก็อย่าไปแบบ โทษตัวเองหรือตำหนิตัวเองที่มันผิดบ่อยเหลือเกินนั้นก็ช่างมันไป也不要责怪自己哦为什么我经常做错哦不要责怪自己ที่จริงถ้าผิด แล้วสติมันรู้ว่าผิดนะอ๋อมันจะถูกของมันเองนะ只是当我们做错了觉性知道这个错那它是啊自它是自然的对嗯 นาะก็ค่อยๆดูไปนะก็มีเวลาอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวได้ปฏิบัติเป็นเพื่อนกันนะมีอะไรสงสัยก็ค่อยพูดคุยทักถามกัน我们就啊有时间在这里一起修行，一起啊用功，有什么问题我们就啊可以就是一起的怎么说解决。ก็รู้สึกเออรู้สึก มีความพอใจนะดีใจที่ได้เห็นเพื่อนเก่าๆนะมันถึงนักปฏิบัติธรรมที่เคยเห็นหน้า เคยปฏิบัติด้วยกันได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง真的看到自己我自己说他他会看到哦他心有就是啊很很高很高兴很满意的看到我们好像啊 老同学，可以说吗？可以。那就啊，一起一起学习的同学们啊，回来一起来修行，很同修啊。ยังไงว่าเออมันมันรู้สึกอุ่นใจว่าเออเนี่ยปฏิบัติกันมาหลายปีปฏิบัติกันมาหลายคอร์สก็ยังไม่เลิกไปเปลี่ยนนี่ก็ถือว่าดีเออ有些人 去了好好几个禅，回来了好几个禅修啊，但是还是来很很高兴。嗯，但 <laughs> <laughs> 新来的人也不要伤心哈，他呃住着也高兴。 <laughs> 这个是第一次，然后希望呃下下一次也也有再来。 เอออ่ะอามิโตโฟอามิโตโฟ